E aí, Naldinho? Manda pra elas, ladrão. Oh. E aí, ladrão? Oh. Oi. Oh. Oh. Ai. Oh. Oh. Ai. Oh. Hum. oh. Xanaína. Ai, ai. Vai chapa na pica. Vai bater chapa na pica. Ei, Vai bater chapa na pica. Vai bater chapa na pica. Vai te bater jogo. na pica. Vai bater chapa na pica. Ai. Vai chapa chapa na pica. Vai chapa chapa na pica. Jê Maria, Maria. Oi, faz chapa-chapa na pica. Faz chapa-chapa na pica. Ei, faz chapa-chapa na pica. Olha o pequeno crescendo. Ei, ei. Faz chapa-chapa na pica. Faz chapa-chapa na pica. Ei, faz chapa-chapa na Oi, olha o pequeno crescendo. Ei, olha o pequeno crescendo. Olha o pequeno crescendo. Olha o pequeno crescendo. Faz o pequeno crescendo, Maria. Olha o pequeno crescendo. Mas é pequeno que é mas é, mas é pequeno que é mas é pequeno que Maria. sério, Maria. Dadina vai dadinho não, dadinha é, é pequena agora, Maria. Ei, vai chapa, vai chapa, vai chapa, vai chapa, vai chapa, vai chapa, vai chapa, chapa na pica. Vai chapa, chapa na pica. Ei, vai chapa, chapa na pica. Ei, ei, ei. É o Naldinho novamente. Oi, com bata, é. com bata, com bata, com com com bata, com bata, ela bate. É. Com o tabaco ela bate. Imagina com duas tabacas.